Diyor ki burada İbnül Kayyim el-Cevziye rahimehullah bu hadisin altında diyor ki ve salati iza nabaha şeyun bel tusaffiqu bi batni kaffiha ala zahr al ukhra bi batni kaffiha ay sağ elin avcuyla, içiyle sol elin üst tarafına vuracak. Tamam mı? bel tusaffiqu bi batni kaffiha ala zahr al ukhra kullu zalika saddan liz zari'a Tamam mı? ve himayet ve himayeten anil mefsede. Bütün bunlar bu şeyler niçin yapılıyor? Yani şer'i niçin bunları şey yapmış? Ki fitneye, şehveti cezbetmeye, günahkar olmasına sebep olacak bu şeyleri engel veyahut da kapatmak için. Niçin kadın sesli sesli demiyor subhanallah erkekler gibi? Çünkü bir erkek o namaz esnasında olan bir erkek kadının sesine ne yapabilir? Fitnesine düşebilir. İşte bu ihtimaldan dolayı Allah Resulü Vesselam erkekler Subhanallah diyecekler. Kadınlar diğer bir eliyle diğer elin üzerine vuracak imamı şey yapacak. Eğer burada Allah Resulü Aleyhisselam burada namaz esnasında erkekler camide erkeklerin en arkasın, arka tarafında kadınlar durmasını emretmişse ve bu hatalarda da sesli cevap vermeyip eliyle haber vermesini emrediyorsa o zaman kadınların ve erkeklerin bir arada olması tamam mı? Olmaması veyahut da olması için yasaklanmak çok daha evladır. Efendim? Çok soru var. 35 dakika olduğu gibi bir saat tamamlayalım sorularla. Bir dakika şunu da Bu hadisi de anlatalım. Diyor ki yine hadis Ebu Hureyre radıyallahu an e, İmam İbn Habban'ın rivayet ettiği bir, bir hadis ve İmam Elbani bu hadis sahihtir diyor ki diyor ki Ebu Hureyre Kale kala Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Leyse linnisai vasatut tarik Tamam mı? Ahracahu İbn Habban وقال الألباني رحمه الله في سلسلة الأحاديث الصحيحة hadis hadisun hasen. Leyse linnisa'i vasatut tarik. Bir kadın dışarı çıkmak istediği zaman yolun ortasında gitmek onun hakkı değildir. Çünkü yol ortasına girdiği zaman ve biliyorsunuz kadınlar çarşılara, pazarlara gittikleri zaman <laughs> hiç kadının omuzuyla erkeğe vuruyor, eliyle vuruyor, bazen kalçalarıyla bile vuruyor. Niçin? Çünkü kalabalık olduğu zaman ister istemez kadının bazen göğsü bile erkeğe sürülebiliyor. Eli sürülebiliyor. Kalçaları sürülebiliyor. Dikkat edin. Yani yol esnasında muakkat bir şekilde Allah Resulü Vesselam kadınların yolun ortasında girmelerine yapıyor, yasaklıyor. Niçin? Diyor ki kadın yolun kenarlarında yürüyecek. Niçin? Erkeklere karışmaması için. Eğer muakkat bir şekilde yolda karışmalarını yasaklıyorsa meclislerde, eğitim ve öğretim yerlerinde, iş yerlerinde, yasaklaması çok daha evladır. Tayyip. Burada dur, duracak mıyız? Yok. Tayyip. Konu bittiğinden dolayı, e, şey vakit bittiğinden dolayı burada konuya son veriyoruz. İnşallah Rabbim e, ömür ve sıhhat verirse inşallah bu konuya devam edeceğiz. Hadi Allahu alem. Ve sallallahu ve sellem ve barik ala nebiyyina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi sellem ecmaîn. Subhanakallahumma ve bihamdike eşhedü en la ilahe illa ente estağfiruke ve etûbü ileyk.